Kata beliau hafizahullahu ta'ala faqauluhu da' ma yaribuka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ay utruk ma tashukku fihi tinggalkan sesuatu yang engkau ragu padanya. Ila ma la yaribuka. Ila syai' alladhi laisa fihi syakkun. Kepada sesuatu yang tidak ada padanya keraguan. Karena sungguh seorang yang barakallahu fikum meninggalkan sesuatu yang padanya ada keraguan kepada sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan padanya akan memberikan dampak yang baik hatinya akan tenteram dan jauh dari kebimbangan. Akan tetapi barakallahu fikum ketika engkau mengambil, melakukan, menjalani sesuatu yang terdapat keraguan padanya, maka jiwa ini berada di dalam kegelisahan berada dalam kebimbangan. Tetapi ketika seseorang melakukan, menjalani, menunaikan, melaksanakan sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, maka jiwa akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tentram. Oleh karena itu, Barakallahu Fikm, Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, فَإِذَا شَكَكْتَ فِي مَالِي أَوْ فِي مَالٍ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ حَلَالٌ Apabila engkau ragu tentang sebuah harta, apakah harta tersebut haram ataukah halal? Tidak jelas. Meragukan. Meragukan. Namun di sana ada harta lain yang engkau yakin tentang kehalalannya. Maka ambillah yang yakin dan tinggalkan yang meragukan. Demikian pula barakallahu fikum. Bila sebuah makanan samar bagimu tidak jelas. Tidak jelas ini halal ataukah tidak dan di sana ada makanan lain yang tidak ada keraguan padanya tentang kehalalannya maka engkau hendaknya memakan yang halal yang jelas kehalalannya tinggalkan apa yang ada keraguan-keraguan padanya Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sama juga bila samar dan rancu bagimu seorang wanita apakah dia haram bagimu karena sebab penyusuan ataukah tidak? Maka tinggalkan dan nikahi wanita yang tidak ada keraguan padanya. Fa barakallahu fikum wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'idi ad-din. Ini kaedah yang sangat penting, kaedah yang sangat agung dari kaedah-kaedah agama. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-12. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Hadithun hasan rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu hakadha Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis Hasan diriwayatkan Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya demikian. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Al-Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala. Hadha al-hadith rawahu Tirmizi wa ghayruhu wa qala hadithun hasan. Hadis ini Diriwayatkan al-Imam Tirmizi dan yang lainnya. Dan beliau berkata hadithun hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Dan sebagian ulama memasukkan al-hadithul hasan dalam kategori hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah akan tetapi hadis yang sahih tingkatannya lebih tinggi dari sisi kekokohan rawi Adapun hadis yang hasan maka terkadang pada sebagian perawinya kurang dari sisi kekokohannya. Dan ini yang menurunkannya dari atau menjadikan ia lebih berada di bawah tingkatan hadis yang sahih. Namun pada dasarnya dia termasuk dalam kategori yang sahih dan setelahnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i ai min tamami dinihi termasuk dari kesempurnaan agamanya fadalla ala anna ad-din yakunu tamman wa yakunu naqisan maka barakallahu fikum ini menunjukkan bahawa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang. Bihasabi tasarrufati sahibihi. Tergantung perilaku orangnya. Tergantung kepada tindakan dari pribadi masing-masing. yang menjadikan ia termasuk orang yang sempurna agamanya ataukah termasuk orang yang kurang agamanya. Maka seorang muslim adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menyempurnakan agamanya dan waspada serta berhati-hati dari perangai-perangai, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menyebabkan agamanya akan berkurang. Agamanya menjadi lemah. Sehingga barakallahu fikum dari sini tentunya terdapat pesan yang sangat-sangat mendalam. Dari dari Nabiuna alaihi afdhalus salati wassalam agar hendaknya setiap kita setiap pribadi kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan agamanya berada pada kondisi yang baik, pada keadaan yang lebih sempurna, terus meningkat, terus berkembang, terus semakin membaik dibandingkan yang sebelumnya. Fa ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah Wa mimma yunqisu dinal insani annahu yatadakhkhalu fima laysa min syu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi Di antara yang akan menyebabkan kurangnya agama seseorang adalah dia masuk ada sesuatu yang bukan urusannya dan bukan bidangnya. Walam yukal ilaihi dan tidak dipasrahkan kepadanya urusan tersebut. Tidak dari sisi syar'i bahwa dia seorang yang pantas untuk menangani permasalahan tersebut dan tidak pula mendapatkan kepercayaan dari manusia. Maka barakallahu fikum yang sepantasnya bagi seseorang adalah untuk memperhatikan agamanya. Dan tidak menaruh perhatian memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang tidak ada padanya faedah. Au laisa mukallafan bil bahthi fi dia tidak diberikan tanggung jawab untuk membahasnya. Dengan demikian ini atau dengan itu dia akan menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi santai dan menjadikan orang lain juga tenang. Dirinya dan orang lain. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala. Kalau anna nasa salaku hadal maslaka al Seandainya manusia mereka menempuh jalan yang agung ini, prinsip yang sangat penting ini, niscaya akan terwujud keserasian, keselarasan, dan akan terwujud al-mahabbah, rasa cinta. Walakin ya'ti ba'dun nasil fuduliyin fayatadakhalu fi asyia'a laysat min ikhtisasihi. Namun datang sebagian orang-orang yang suka fudul dia masuk nimbrung kepada perkara-perkara yang bukan bidangnya walaysa mukallafan bil bahthi fiha dan tidak diberikan beban dan tanggung jawab untuk membahasnya sehingga kemudian dia bertanya tentang banyak masalah yang sebenarnya tidak dibutuhkan misalnya kata syekh membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang sebenarnya dia bukan ahli dalam bidang tersebut dan tidak mendapatkan tanggung jawab imma annahu laysa muahil muahilan Li idraki ahkamiha wa maqasidiha bisa jadi karena dia bukan ahli untuk bisa mengetahui hukumnya maksud-maksud tujuannya atau annahu muahilun lakinnahu ghair mukallaf bihadha asyai atau mungkin saja bisa jadi dia ahli tetapi ia tidak diberi tanggung jawab terhadap perkara tersebut وكان ذلك الشيء خاصا بأهل الحل والعقد di mana persoalan tersebut naam khusus menjadi pembahasan dan tanggung jawab yang ada di pundak ahlul halli wal aqdi Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Termasuk pula dalam kategori ini kata Syekh apa yang terjadi di tengah-tengah para syabab, di tengah-tengah manusia, yang terjadi di majlis-majlis mereka dari memperbincangkan persoalan-persoalan yang sedang terjadi yang sebenarnya membutuhkan telaah min qibali wulatil umur wal ulama wa ahli sya'an membutuhkan telaah dari waliul amr dari para ulama, dari para ahli. Lalu ia menceburkan dirinya ke dalamnya yang sebenarnya dia tidak bagus untuk menanganinya dan tidak mendapatkan tugas serta tanggung jawab dalam persoalan tersebut. Akhirnya barakallahu fikum Masuknya dia ke dalamnya justru mengantarkan, memunculkan kekacauan dan buruknya pemahaman. Atau akhirnya menyebarkan hal-hal yang terlarang untuk disebar di tengah-tengah manusia. Karena akan menimbulkan berbagai macam polemik. Memunculkan berbagai macam bentuk kegaduhan Padahal yang semestinya adalah persoalan seperti ini harus ditutup. Oleh karena itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi dan apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berkaitan dengan keamanan mereka atau rasa takut mereka ada ubih. Ahi kata Syekh Hafidahullah nasyaruhu. Mereka menyebarkannya. Mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul Ar-raddu ila rasul fi hayatihi ar-raddu ilaihi syakhsiyan Kalau mengembalikan kepada Rasulullah di masa hidup beliau berarti bentuknya adalah mengembalikan kepada pribadi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amma ba'da wafatihi fa inna ar-radda yakunu ila sunnatihi. Adapun setelah wafatnya Rasulullah maka ar mengembalikan kepada Rasul adalah dikembalikan kepada sunnah beliau. Dan yang demikian ini adalah tugasnya para ulama' yang demikian adalah tugasnya para para ulama yang mereka memiliki kepandaian, mereka memiliki kepiawaian untuk mengembalikan perkara kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ila ulil amri minhum yani walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum min al-ulama'i wa min as-sasati wal qadah maka syekh menjelaskan bahawa ulul amri adalah mencakup para ulama dan para penguasa para pemimpin Yang ketika ada sebuah problem, sebuah persoalan, sebuah kejadian, mereka lah orang-orang yang mengikuti perkembangan dan prosesnya. Lalu mereka mengajukan dan menyampaikan pendapatnya. Sehingga dengan masuknya mereka, orang-orang yang memang dalam bidangnya dan mendapatkan tanggung jawab untuk membahas persoalan itu, dengan masuknya mereka mengandung faedah dan terdapat jalan keluar. Terdapat jalan jalan keluar. Ammal insanul adi alladhi laysa muahilan wala mukallafan. Adapun manusia biasa yang memang bukan ahlinya dan tidak pula mendapatkan beban tanggung jawab fa inna dukhulahu fiha yufsiduha justru dengan masuknya dia malah merusak merusak bukan memperbaiki bukan memberi solusi bukan memberi jalan keluar bahkan memunculkan keraguan di tengah-tengah manusia tentang pendapat para ulama, ucapan para ulama dan ahlul ra'i wa ahlul masyurah. Bahkan terkadang orang-orang tersebut atau manusia akhirnya menyerang para ulama dan wulatul umur, menyalahkan mereka, mengkritisi mereka. dan mengklaim bahwa mereka tidak bagus dalam menangani ini, tidak bagus dalam mengurusi itu, wa annahum wa annahum, mereka begini, mereka begitu, mereka begini, mereka begitu dan disebar di tengah-tengah manusia. Kama huwa waqiul ana sebagaimana kejadian dan realita saat ini. Wahada min naqsi dinil insan. Dan ini termasuk kekurangan pada agama seseorang. Oleh karena itu, Barakallahu fikum, As-Syeikh Salah Ibn Fauzan, Hafizahullahu Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya. Fayajibu alal insan an yakhafa ala dinihi. wajib atas manusia, wajib atas seseorang takut terhadap agamanya, takut terhadap keselamatan agamanya. Janganlah dia masuk dalam sebuah perkara yang di belakang itu tidak mengandung maslahat baik dirinya ataupun orang lain. bal yakunu mafsadatan bahkan menjadi mafsadah merusak bukan malah menjadi baik bukan malah memperbaiki tapi merusak fa'ala al-muslimi an yatadhakkara hadzal haditha maka wajib atas seorang muslim wajib atas setiap muslim untuk selalu mengingat hadis ini wa an yaj'alahu minhajan lahu fi hayatihi dan menjadikannya sebagai manhaj sebagai pedoman dalam hidupnya kalau memang dia dalam sebuah urusan dalam sebuah perkara bagus mendapatkan tanggung jawab diberikan beban akan melahirkan sebuah manfaat, maka masuklah dia. Tapi apa yang ia tidak bagus di dalam menangani sebuah permasalahan tidak bermanfaat. Tidak ada nilai apapun yang muncul dari masuknya dia. Bukan bidangnya. Maka hendaknya dia menjauhinya hendaknya dia menjauhinya. Kalau memang dia menginginkan kebaikan, dia sampaikan kepada al-mas'ulin wa ahlul ilm. Disampaikan kepada para penanggung jawab, kepada para ahlul ilm. Tentang apa yang sedang terjadi dari persoalan-persoalan. Maka yang demikian ini barakallahu fikum. Allah lanjutkan dalam ayat An-Nisa tadi dalam surah An-Nisa ayat 83 walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum ia sampaikan kepada ahlinya Adapun dia, jangan masuk. Dengan memberikan hukum sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, yang bukan keahliannya, bukan bidangnya, dan tidak ada faedah yang bisa didapatkan dari masuknya dia. Fahada hadithun azimun, maka ini hadis yang sangat agung, manhaj yang lurus, yang seandainya setiap muslim berjalan di atasnya maka akan bisa diraih dan dicapai kebaikan yang banyak wan halatil masyakil berbagai macam problem dan persoalan akan bisa diselesaikan wa ta'alafat alqulubu hati-hati menjadi bersatu wa ta'awanal muslimuna fima bainahum dan kaum muslimin akan bisa saling bertaawun di antara mereka tapi kalau sebuah perkara sudah berantakan, sudah kacau balau. Lakin idza saratil umuru fawda. Wa kullun yatadakhalu fi ma la ya'ni. Dan setiap orang masuk dalam perkara yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat, yang bukan menjadi tanggung jawab dia bukan bidangnya akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan kejelekan waqtilafur ra'yi terjadi perbedaan pendapat wa ada thiqah bi ahli al-hal wal aqdi wal mas'ulin Ahlul al wal aqdi para penanggung jawab sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan thumma tansyurul fawda bainan nas akhirnya tersebarlah kekacauan di tengah-tengah manusia. Dan ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala kondisi dan realita kebanyakan manusia di masa ini. Naam hingga engkau mendapati mereka masuk dalam masail ilmu yang sebenarnya sangat sulit yang tidak bisa menanganinya kecuali kibarul ulama wal a'immah. Adapun para sigar, Ah, para pelajar yang masih baru, yang masih pemula. Naam, maka janganlah mereka masuk ke dalamnya mengharamkan, menghalalkan, berfatwa tanpa ilmu, tanpa tanpa basirah. Maka terakhir kata Syekh Hafizahullah, "Fayajibu an yuttakhadha hadzal haditsu manhajan wa maslakan li kulli muslimin." Wajib agar hadis ini dijadikan sebagai manhaj, sebagai pedoman bagi setiap muslim na'am muta'alliman kana au jahilan na'am baik seorang yang terpelajar ataupun yang jahil hendaknya berusaha untuk barakallahu fikum meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang bahkan justru menjadikan agama kita menjadi berkurang, bahkan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.